вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці калі гадоў 5 таму у вострай браме мы гаварылі пра беларускую музычную папсу якой па сутнасці не было дык зусім не ўяўлялася што за гэтыя 5 гадоў мы папсы у нас стане аж занадта, што запрацуюць цэлыя канвееры вытворчасці мясцовых зорак і шлягераў, што ўсё гэта без выключэння будзе па-расейску і што вядучыя выканаўцы гэтай прадукцыі адмовяцца даваць інтэрв'ю радыёвабода, матывуючы адмову сваёй боязю патрапіць у спіс нядобранадзейных грамадзянаў. Тым не менш менавіта так усё і адбылося. І калі галоўнае пытанне 5 гадоў таму гучала так, а можа быць і не патрэбна нам беларускамоўная папсы можа і варта, каб уся культура была высокай, Дык сёння яго варта перафармуляваць. Што замінае вырабляць і спяваць папсу па-беларуску і якім чынам гэтую перашкоду можна адолець. Словам гаворка сёння пойдзе пра папсу. І ад пачатку нам трэба вызначыцца з тэрмінам, што мы разумеем пад папсой. У адрозненне ад твораў высокай культуры, якія маюць сваю адносна-вузкую аўдыторыю і становяцца этапамі нацыянальнай гісторыі, трапляюць у энцыкляпедыі і падручнікі, папса гэта тэхналагічны прадукт без прыкметаў паэтычная і музычная арыгінальнасці разлічаны на самага шырокага народна-масавага спажыўца папса гэта пустата і банальнасць зместу пры кічова яркай форме вось як гэта закружилась газ шанс, я все верну назад. Нет, не пойму никак, все получилось так. Его бы позабыла бы, было бы все не так. Хорошо было бы Куда тебе бежать от любви? Ведь ничего нельзя изменить Появился ты Тебя много раз во сне уже я встречала Мужчина моей мечты И к самой себе ревнуя Адсутнасць папсы па-беларуску цалкам адпавядае палітыцы кіраўніка краіны, скіраванай на выгнятанне беларушчыны з усіх у першую чаргу функцыянальных сфераў жыцця, якія маюць выхад на шырокія масы народу. У выніку беларуская мова ў беларусі не ўспрымаецца як паноўная, А гэта, на думку музыкі рамана Арлова, першая прычына таго, што папсы па-беларуску няма. Папса я без цябе сумую, это якраз такі з'ява постсавецкая, Таму што ў еўрапейскім кантэксце поп-музыка это все-таки нешта іншае, крыху іншае прынамсі. У рассіі на велізарнай прасторы там на адной шостой частцы напэўна зямнога шару нікому не трэба даводзіць што пануючай мовай з'яўляецца расійская я думаю что велізарная вот эта вот праслойка сотні тысяч і десяткі тысяч мусіпусі розных яны з'яўляюцца з'явай фонавай і асноўны рынок з пункту гледжання шоу-бізнесу у гэтых выканаўцаў это так званыя карпаратыўныя заказнікі то такая вот мусі-пусі, там каці лель, ці яшчэ нехта. Віна купляецца, каб на нейкім там 100 гадоў сталіліцейнага там камбіната распяваць мусі-пусі. Ну і натуральна, што гаспадар сталіліцейнага камбіната это расійскі чалавек у 60-м калене. І вот таму трэба такое роднае, але фонавае. Што тычыцца Беларусі, то тут яшчэ не ведаю, колькі гадоў прыйдзецца даводзіць што пануючай мовай, але я веру, што так станецца, будзе беларуская. Таму стаіць праблема выжывання і фонавая музыка, якая з'яўляецца тады, калі ўжо ўсё добра, яна папросту ну, не можа з'яўляцца. Радыё Свабода, вострая брама чаму беларуская папса не спяваецца па-беларуску. Можа быць, яна такая і не патрэбная. музыка лявон вольскі звязвае адсутнасць беларускамоўнай папсы з жорсткай арыентацыяй беларуская спажыўца на расійскі музычны рынок і на рассею увогуле на мой погляд гэта традыцыйны падыход э, у такой масе мала адукаваны лічыцца што беларуская мова на такая калгаснаватая гэтак далей а вось трэба раўняцца на якасна нешта вышэйшае якасна вышэйшае это ясна що не варшава там што ніхто не слухае гащенасовску напрыклад а слухаюць там пугачову там алегравну і гэтак далей і таму лічыцца што вось на гэта трэба раўняцца і зараз уже не адрозніш нават наших ад не наших насамрэч яны думаюць все ж таки думаюць что тут э, что народ думае а народ так думае то безумоўна что тут нічого нармальную не зробіцца все робіцца недзе там нармальна э, яны робяць под тое нармальнае что там каб было гучала як вот тое то поглядзе на папсу сутыкаюцца два процілеглыя меркаванні. Маладасведчаная публіка, якая ўласна і ёсць спажыўцом папсы, лічыць, што беларушчына гэта нізкі стыль, тое, што не дацягваецца да патрэбнага ўзроўню. Тым часам людзі дасведчаныя мяркуюць, што папса гэта нізкі стыль, да якога элітарная беларушчына не опускаецца. Гэтую думку мае і мовазнаўца вінцук вячорка. Людзі, якія прынцыпова ўжываюць беларускую мову у творчасці альбо прыходзяць да гэтага так як кулінковіч да гэтага прыйшоў это сур'ёзныя адказныя творцы з пачуццём пэўнай місіі а заставацца верна беларускай мове гэта значыць выконваць пэўную місію вось жа прадуцэнты папсы э, ну паводле вызначэння людзі далёкія ад місіі і тут я спадзяюся на той же самы эфект, які ухапілі аўтары беларускамоўных візуальных рэклямаў. Спачатку гэта быў Samsung, а цяпер чым далей, тым болей. і Рено і іншыя рэклямы з'яўляюцца па-беларуску. Мэта звярнуць увагу, вылучыцца і згуляць на пэўнай калі заўгоднай прэстыжнасці. Такі самы эфект, я думаю, неўзабаве распашырыцца і на сферу гэтай аўдыёмасавай культуры. мастак і паэт Михаланім падыстаў глядзіць на праблему не з боку тых, хто стварае беларускую культуру, а з гледзяшча тых, хто яе спажывае. Аднак усё зноў жа зводзіцца да шырыні ўжывання беларускай мовы. Узровень э, спажыўцоў гэтага прадукту слухачоў высокі, ён вышэйшы, чым агульны ўзровень і проста для гэтых беларускамоўных спажыўцоў патрабуецца іншы ўзровень якаснай музычнага прадукту. Ім проста не патрэбная папса такого кшталту, такого ўзроўня, пра якую мы, мы гаворам нині усе слухаюць там альтэрнатыўную музыку альбо сімфанічную музыку, дык іх і папса таксама іншая на больш высокім узроўні. І тут тады паўстанне проста пытанне, што такое папса. Бо калі мы будзем падымацца вышэй і вышэй, то заўсёды будзе нешта такое, што будзе называцца папсой, і нешта такое што будзе называцца класікай нешта будзе называцца авангардам просто ўзровень гэтай папсы будзе значна вышэйшы калі пашырыцца тарыол ужывання э, беларускай мовы і калі па-беларуску загаворыць э, людзі з э, больш нізкім адносна узроўнем адукацыі узроўнем культуры тады паўстане такая вось махровая беларускамоўная папса а давайте уявім сабе гэты момант і пералічым тыя складнікі і перадумовы што патрэбныя для з'яўлення папсы по-беларуску у тым што такая папса з'явіцца павінна ні ў кога з удзельнікаў сённяшняй перадачы сумневаў няма гаворыць лявон вольскі калі будзе палітыка э, адраджэння беларускай мовы безумоўна трэба фінансаваць беларускамоўную папсу укідаць вялікія грошы туды безумоўна это не духовнасць але гэта папулярызацыя мовы у масах каб была такая палітыка дзяржаўная першае що трое было пачынаць это папса для каб это было для шырокіх масаў але калі сельская гаспадарка на першае месцы напрыклад альбо станкабудаўніцтва тады нам на халеру не патрэбна это беларускамоўная папса і наогул вся это вечныя ты э, спрэчкі з куголаты пра мову людзям дзяржаўным цяперашнім наогул незразумелы вот на халеру наогул все это вот что гэта что яны лезуць ну все ж нормально плюс яшчэ чаму папсачы э, не бяруцца я думаю я думаю что э, гэта на дадзены момант это все асацыюецца з чымсьці таким апозіцыйным это мова і не дай бог яшчэ это будзе збольшага штосьці там нейкая думка прасочваецца все баяцца на апроч палітычнага кантэксту у гэтай справе ёсць яшчэ і кантэкст моды дакладней моднасці у музыцы прынамсі на што звяртае ўвагу роман орлоў зараз мы живвем в эпоху тотальнага экспарту турецкай папсы а таксама традыцыйныя часоў санрэма італьянскай якая менавіта таму і прадаецца што і нацыянальна арыентаваная я думаю что беларусі патрэбна свая папса но это папса не можа быць такая як на постсавецкай прасторы прынамсі у рассіі Таму што все ж таки зоркі на беларусю крыху іншыя не такія і зараз вот эта вот вся тусовка назовемую умоўную песню года беларусі она робіць велізарную памылку маўляў мы такія ж самыя як у москве можа быть крыху горшыя але ж зато свае павінны з'явіцца яна з'явіцца нейкая такая з'ява якая магчыма будзе прадавацца і ў Еўропе а э, на нейкіх іншых тэрыторыях і это будзе поп-музыка але у нейкім сэнсе больш блізкая да тых варыянтаў якія на італьянскай мове мы часам слухаем парада гэтая музыка павінна несці пэўны пасыл радыё свабода вострая брама у чаму беларуская папса не спяваецца па-беларуску. Можа быць, яна такая і не патрэбная. беларуская папса павінна несці пасыл. Гэта не пасланне высокай культуры, але пэўная характарыстыка фону жыцця, на якім чалавек адчувае, што ён патрапіў не куды-небудзь, а менавіта ў Беларусь. Вінцук вячорка. Калі мець на ўвазе той, што ў Польшчы завуць дыскополо, то э, я думаю, што неўзабаве гэта будзе, будуць беларускамоўныя варыянты гэтага прымітыву. І гэта будзе добра. Таму што калі беларуская мова паўнавартасная, яна такая ёсць, то яна мусіць абслугоўваць усе без вынятку сферы жыцця беларускага народу. Нейкі час таму я быў у Львове і на мяне зрабіла проста прыгнятальнае ўражанне, што у кавярні у адной з славутых і легендарных львоўскіх кавярань, куды зранку прыехаўшы пайшлі папіць кавы, гучала вось гэтая самая расійская папса э, з нейкай эфэмкі мы абурыліся попрасілі памяняць э, хвалю нам яе памянялі мы пачулі там украінскі рэпертуар які ёсць ёсць украінская папса і нават рэкляму пачулі А ты знаеш як вони называюць наше пыво як гайнекенбі і якраз гэтая рэкляма разам з прымітыўна з кампутарна-праграмавальнай, але украінамоўнай папсой яна вярнула мне нармальны стан духу. Вярнула мне гармонію часу, месца і акустычнага асяроддзя. Хаця ну, безумоўна, ну, не люблю я папсу і ніколі ў жыцці ні, ні кампакт не куплю, ні на станцыі не затрымаюся фм-станцыі, калі кручу ручку прымача у мяне зусім іншыя музычныя прэферэнцыі тым не менш трэба даць людзям у якіх музычны густ вось на гэтай ступені магчымасць быць беларусамі і даць магчымасць беларускай мове рэалізавацца і ў гэтых дрынтушках на Михала Нимпадыста убачыць у з'яўленні беларускамоўнай папсы яшчэ і выхаваўчы момант. Тое, чаго ў сённяшніх падробках пад расійскі шоу-бізнес няма. У любой культуры патрэбна папса, там што людзі ёсць з розным узроўнем адукацыі з розным узроўнем культуры все адно яны будуць слухаць іншую музыку дык хай яны лепш слухаюць тое што робяць прафесійныя кампазітары і спяваюць людзі з музычнай адукацыі які умеюць рухацца чымсьці гэта будзе нешта абсалютна такое жахлівае падпольнае нецэнзурнае гэтак далей бо оно можа прыняць ну абсалютна розныя формы самыя пачварныя прыгадайце папсу пачатку стагоддзя там яблычка з тымі мацернымі куплетамі пра буржуев. Thank you мастак Артур клінаў надае беларускамоўнай папсе і нацыя творчую ролю бо папса у адрозненне ад элітарнай культуры абслугоўвае не абраных інтэлектуалаў а увесь народ на мой погляд абсалютна адназначна патрэбна чаму у сучасным свеце адбываецца жорсткая канкурэнцыя культураў мы живвем у цывілізацыі калі у вольнай інфармацыйнай прасторы немагчыма ад гэтага закрыцца межамі там э, адсутнасцю інфармацыі гэта можа параўнаць з вольным рынкам вольны рынок культураў і спажывец на гэтым рынку ён так ці інакш мае доступ да таго прадукта які ему падабаецца ён будзе мець да яго доступ і калі мы не прапануем нашаму спажыўцу свой то продукт попсовы продукт ён все роўна яго атрымае але гэта будзе расійскі продукт это будзе амерыканскі які заўгодна а спажывец гэта продукта гэта 90соткаў можа гэта нават э, мало можа 95соткаў спажывец санітарным продукта гэта можа 5 можа 10 ну, я думаю 10 максимум то Ось. І калі мы не дадзім гэтым 90соткаў беларускага папсовага культурнага прадукту, мы гэтых людзей для беларускай культуры губляем. Яны вось сюна атрымаюць праз рассею, праз Амерыку, праз францыю, праз што заўгодна, Але мы гэтых людзей губляем. А калі мы губляем гэты людзей перспектыве губляем народ, бо народ які губляе сваю культуру, ён просто знікае. І таму мусіць быць на Беларусі прасунуты папсовы продукт мусіць быць прасунуты элітарны продукт бо у гэтай канкурэнцыі на гэтым рынку перамагае менавіта прасунуты менавіта перадавы продукт это навейшы продукт і калі мы яго атрымаем калі ён будзе свой наш гэты прасунуты нехай папсовы продукт нацыя з гэтага толькі выйграе чаму зараз яго няма хутчэй все таму что на сёння беларускай культура гэта справа элітаў элітарная справа то і натуральна што эліты яны ну, як бы і э, прадукуюць элітарны культурны прадукт калі гэта стане не справа элітаў калі гэта стане э, справай шырокай нашмат больш шырокіх колаў тады з'явіцца і беларуская папса я на гэта спадзяюся справа часу радыё свабода вострая брама у чаму беларуская папса не спяваецца по-беларуску можа быть яна такая і непатрэбная справа часу і мабыць тэхнолягаў якія пачнуць пісаць по-беларуску і запускаць у народ банальныя рыфмаванкі на Дагэтуль у Беларусі той, хто піша тэксты песень, гэта заўсёды паэт, а паэт стварае вершы, а не безаблічныя дрындушкі звярніце ўвагу як моцна адрозніваюцца беларускамоўныя і расейскамоўныя тэксты у песнях беларускіх выканаўцаў дзе-небудзь на славянскім базары гэта адрозненне паэтычнага твору ад простай рыфмаванкі беларускія тэксты заўсёды складаныя часта нават занадта у іх трэба ўслухоўвацца каб зразумець сэнс песні а тое што спяваецца па-расейску наадварот аж занадта простае каб было што што слухаць ды абдумляць. І справа тут зусім не ў складанасці адной мовы і прастаце другой. Цалкам можна ўявіць сабе песню па-расейску над тэкстам, якой трэба засяродзіцца і песню па-беларуску, у якой мова выконвае функцыю кампутарнай рытм секцыі. спасибо, встречайте, я не вижу ваших рук. Рускамоўныя канцэрты беларускіх поп-выканаўцаў нагадваюць выкрунтасы дзіцяці перад люстэркам гульню ў дарослых. Гэта значыць расійскіх артыстаў. Яны не сапраўдныя, бо другасныя, не самастойныя. І якраз рускамоўнасць галоўная зарука іх другаснасці і правінцыйнасці. І лёд, как из ведра. Гледзячы на папсу літоўскую, расейскую ці польскую, нельга не заўважыць у ёй выразны нацыянальны характар, а гэта значыць ідэалогію. Папса сапраўды прывучае шырокія масы народу да таго, што гэтыя масы павінны лічыць сваім, якім чынам мусяць самі сябе вызначаць у агульным свеце. Вось жа у адрозненне ад літоўцаў расейцаў і палякаў беларусам з падачы кіраўніка дзяржавы іх уласная папса накідае фантомныя славянскія рысы фантомныя, бо яны толькі называюцца славянскімі, а насамрэч гэта рысы другасная расійская поп-культуры. І тое, што ў нас спяваюць на дажынках, у радыё, альбо вывозяць на міжнародныя конкурсы, гэта насамрэч прадукт валагоцкі, саратаўскі ці тамбоўскі толькі непраўдзівы падроблены фальшывы бо склеілі яго не расейцы ў тамбове а беларусы у менску у выніку адзіная функцыя якую выконвае беларуская папса апроч уласцівая для любой папсы функцыі заніжэння густу гэта функцыя дэнацыяналізацыі і русіфікацыі седзячы на такім гукавым фоне дзе-небудзь у менскай кавярні ты дзякуючы гэтаму фону заўсёды будзеш адчуваць сябе не дома а дзесьці ў далёкай расійскай правінцыі альбо і наогул нідзе у